بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد سومين ثلاثة من با کتاب اصول من علم الأصول تأليف علامه محمد بن صالح العثیمین رحمه الله وأسكن و جنانه بطا مطلب ما از کتابش مطلب اول بحث تعريف علم اصول الفقه به دو اعتبار اعتبار اولش بحث هر کلمه به مفرداتش اصول و فقه در در اصطلاح و در لغت و بعد از رفتیم به اعتبار مرکبش اصول فقه بعد از اون رفتیم به انواع حکم حکم در لغت خوندیم و در اصطلاح و انواعش از واجب اندو، حرام مکروه و مباح این پنج سنف و از انواع حکم رو خوندیم بعد رفتیم به اعتبار دیگرش به اعتبار بقیش صحیح بودن و فاسد بودن اما مطلب بعدیمون علم بحث علم انواع علم يقول المؤلف رحمه الله العلم تعريفه العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك درک کردن یک چیز على ما هو عليه اونطوری که روش هست اون قضیه همونطور واقعیت داره ادراکی حالا مجزومانه بگیم جازمانه بگیم قطعی بگیم یا شبه قطعی یعنی یک جزم و قطعیت توش باشه نه شک که ادراک ان الکل اکبر من الجز همه کس میدونه این بزرگتر از اونه بزرگی و کوچیکی یک نوع علمه او ان نیه شرط في العباده اون در مسئله مسائل روزمره و اما در مسائل شرعی مثل اینکه بگیم نیت شرط در قبول عبادت یعنی عبادتی خداوند بدون نیت نمیپذیره حالا بعد از اینکه اینطوری به طور خلاصه اون تعریف کرد بحث تعریف علم حالا میاد تفکیکش میکنه همین تعریف از علم چه چیز خارج میشه از تعریف علم ادراک یک چیز و بخرج به قولنا ادراک الشيء عدم الادراک عدم الإدراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط إدراك یک أدش خارج بشيء عدم إدراك یک چیز عدم إدراك دون عدم إدراك قسمة أبلي عدم إدراك جهل بسيط جهل ساده جهل ساده مثلا مثال مثلا خدش مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا أدري الشخص سؤال بفرصة جنگ بعد کی بوده دیگه نمیدونم جاهل نسبت به این جهل ساده است نسبت به یک موضوع جهل بسیط بسيط وخرج بقولنا على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكه على وجه يخالف ما هو عليه وهو يسمى الجهل المركب إنه عدو جهل مركب نه اینکه نمیدونه که فکر میکنه چیز دیگری هست مثلا مثال خودش بذاره مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة السابعة عشر کی جنگ بدر بوده میگه سال 13 هم این دو تا جاهل جهل در اینکه نمیدونه جنگ بدر و جهل این که فکر میکنه اون چیزی که میدونه درسته جاهل نسبت به اینکه این نسبت به اون سال 13 هم این بهش میگن جاهل مرکب جاهل این که خودش جاهله خودش هم جهل داره نسبت به جهل خودش این جهل مرکب دو تا با هم دیگه جهل جمع شدن جهل به نسبت جنگ بعد و جهل به نسبت خودش که جاهله و خرج به قولنا ادراکا جازما ادراک الشيء ادراکا غیر جازم بحيث يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادركه فلا يسمى ذلك علما ادراک جازم از خارج میشه ادراک غیر جازم اونم وقتی که احتمال بیاد توی اون مسئله که غیر این صورت مسئله صورت مسئله چیز دیگه هم باشه احتمال حالا این انواع احتمال رو خواهیم کن یعنی خودش شیخ توضیحش میده ما عجله کنیم بیرم به یعنی کمی جلو که بریم دیگه شالا میاد فلا يسمى ذلك علما فلا يسمى خب اگر علمی چیه یا میشه شک یا میشه وهم مثلا یک عالمی اگر یک حدیثی صحیحی صحیح صحیح بخاریه یک حدیثی تو صحیح بخاریه با یک سند ضعیفی مثلا تو سنن ابو داود اومده میاد میگه و هذا الحديث ضعيف میگه وهم وهم دچار وهم شده جا دوتا رو چون نمیدونه که این حدیث با اسناد دیگر صحیح روایت شده دیگه این حدیثی که با اسناد صحیح جای دیگر روایت شده هیچ وقت ضعیف نمیشه حالا چه میخواد در بحث صحت و ضعف باشه چه میخواد در بحث گرفتن به مطلق و مقید رها بکنه فکر میکنه همینطور مطلق در صورتی که مقید اومده فلا يسمى ذلك علما ثم ان ترجح عنده احد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم اگر دو تا احتمال در قضیه بیاد احتمال این هست و احتمال اون یکی راجح میشه ظن یعنی مثلا سوالی که یکی از دوستان مطرح کرد در بحث قرائت فاتحه پشت سر امام جهری ما گفتیم هر دو تا احتمال هست این قول قویه اون قول قوی ولیکن ترجیحمون چی بود گفتیم شیخ البانی رحمه الله ترجیح میده بر نخوندن این میشه چی؟ ظن دیگه قطعی نیست وقتی که بس گفته میشه علم علم قطعیه ادراک جازم ما جذب نکردیم حالا که جذب نکردیم در اصطلاح اصولی ها چی بهش میگن؟ بهش میگن زن و به اون چیز مرجوح چی میگن؟ فالراجح ظن والمرجوح وهمون و ان تساوى الامران فهو شک شک داریم در قضیه ولی بله میگن این بهتره مثلا از این حالا یک اعتبارات ترجمه میدیم اینجا دیگه میشه چی زن و به و بهذا تبين ان تعلق الادراك بالاشياء كالاتي یعنی با توجه به این تعریفی که ما کردیم ادراک یک چیز ادراک ادراک جازمانه اونطوری که روش هست میگه با توجه به این تعریف از علم چند دسته تقسیم میشه این علم اولیش علم و هو ادراک الشيء على ما هو عليه ادراک جازما یعنی به طور جذب و قطع ما بگیم نیت شرط در عبادته هیچ شکی نداریم انما الاعمال بالنیات دیگه قطعیه پیش هممون این علم علم قطعیه اینکه عدد نماز ظهر چهار رکعت قطعیه علم برخلاف معتزله معتزله چیزی به اسم علم قطع نداره مگر متواتر به قول خودشون چیزی به شکل متواتر اومده باشه نزد اهل سنت خیر بخاطر همین ابن حاز در رد ابن در کتاب الاحکام میاره میگه که حدیث صحیح فایده علم و عمل داره چرا گفت فایده علم و فایده عمل حدیث صحیح مثلا گفته میشه همونطور که ما در مختصر علم حدیث داریم مال ابن کثیر که خلاصه از کتاب معرفت علم حدیث محدثین میاره ابن کثیر میگه که احادیث صحیحین فایده علم قطعی داره یعنی چه فایده علم قطعی یعنی چه فایده علم عمل یعنی اگر حدیثی به شما اومد در صحیحه اون حدیث هم فایده علم داره هم فایده عمل یعنی مثلا بالفرض حدیث حدیث جاریه در صحیح بخاری که صاحبش اون کنیز صاحبش سیلیش میزنه بعد او رو میارن نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد رسول الله سوال میپرسه این الله اشاره به آسمان میکنه میگه الله فی السماء بعد از اون میگه رسول اعتقها فانها مؤمنه معتزلی حدیث رو رد میکنن میگه فایده علم نداره فایده علم نداره قطعی نیست زنی اصلا همه چیز زنیه نه اینکه تنها این نصوص نص صحیح بخاری حتی قرآن دلالتش نه نصش میگن الرحمن علی العرش استوى قبول داره این آیه قطعیه ولی که دلالتش زنیه میگن هر چیزی در قرآن احتمال داره مادامه که احتمال هست نمیشه بهش استناد کرد یک شخصی معتزلی اومده بود نزد آلبانی رحمه الله اومده بود سقاف بعد ها زیاد داره بر آلبانی معتدلی جهمی هست اومده بود نزد شیخ آلبانی رحمه الله گفت من قرآن خوندم تفاصیل خوندم تفسیر ابن کثیر خوندم هیچ آیه نیست مگر دو تا وجه توش که ماشاءالله تفاصیل همش خوندیم توی قرآن هر آیه دو تا قول درش هست گفت بله اومده بود برای مناظره کردن گفت من یک سوال ازت میپرسم اب الله شک شک هست در خدا یعنی دو تا قول یه قوله خب اگر گفت شک در خدا میشه کافر به مؤمن نیست اصلا دو تا قول یه قول گفت که نه تو داری از بحث خارج میشی گفت که باید من میخوای بحث باز شروع بکنه اول جواب من بده افالله شک دو تا قول ایه قول دوش در خدا شک هست یعنی احتمال دو تا قول دوش هست افالله شک آخرش عصبانی شد طرف از مجلس رفت بیرون قطعا ما اعتقاد داریم که غیر از خدا خدای دیگر نیست یا نه شکه احتمال هست خدای دیگر باشه اگر شک میکنیم چی میشه ایمان نفاق دیگه نفاق اکبر کفر اکبر نزد معتزله هر چیزی در قرآن هر نزی مدلولش احتمال درش هست یعنی احتمال ناس احتمال داره این باشه الرحمن عرش استوا احتمال داره که بر وجه حقیقیش نباشه و حتما هم نیست میشه خودشون قطع از یه طرف میگن از یه طرف میگن احتمال بعد احتمالی که خودشون میارن میگن استوا به معنای استولا بعد اون استولای خودشون میشه قطعی اون میشه چی مردود اون میشه وهم استوا به معنی حقیقیش وهمه چرا چون خلاف قاعده ارسطو هست برچی برای این که اگر بگیم خدا در یک جایی هست خدا میشه جسم اگر بگیم خدا در یک جایی هست میشه جسم با توجه به این مدلول خودش را با توجه به عقل خودش قطعی میکنه هرچند که پیش خودشون مدلول هیچ آیه از قرآن قطعی نیست این باید طالب علم بدونیم یعنی در بحث مباحث اعتقادی و خصوصا مباحث خصوصا الان مباحث علم رو میکنیم انواعش مسئله خیلی مهمی هست حالا هرچند که بازم هنوز همچنان ادامه داره در بحث علم که فرق بین اهل سنت و بین اهل بدعت اهل بدعت از اهل کلام اعتقادشون بر اینه که هیچ نسی مدلولش قطعی نیست یه و فایده علم و عمل نداره مسئله دیگه عمل یعنی اون نفسی که براتون میاد شاید صحیح باشه ولی که احتمال داره چیزی دیگه هم واجد صحیح شده ولی احتمال داره چیزی دیگه هم صحیح باشه به خاطر همین نزد اونها حق میتونه دوتا باشه ولی ما میگیم خیر وقتی که حدیثی صحیحی در یک فرمات دیگه خلاص قطعا حکم میدیم بر این مسئله این میشه علم ثانیا جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكليه کلا ندونه مثلا بالفرض از شما سوال بپرسن درباره علم شرعی نماز چند رکعته نمیدونم کی رکوع میریم کی سجده میریم همه همه اون میدونیم ولی که این الله از یکی از ما پرسیده بشه نماز چه سال فرض شد شاید ندونن یکی بگه سال اول یکی بگه سال دوم دو تا قول داریم ما قطعا نمیتونیم جواب بدیم این بهش میگن جهل ساده جهل بسیط جهل مرکب هو ادراک الشیء على وجه یخالف ما هو علیه جهل مرکب اینه که ما یک چیز درکش بکنیم برخلاف واقعیتش برخلاف واقعیتش مثل جهل مرکب مثلا بالفرض هرچند که پیش ما میشه اون قضیه وهم در مسائل فقهی زیاد پیش میاد حالا ما مثال ها بعدا خواهد اومد برامون از شخص مثلا سوال پرسیده میشه که آیا دست بستن سر نماز دست بستن اونا کجا بستنش نه حسن بحث مالکیاتی میشه سوال پرسیده میشه سنت در نماز دست کجا بسته میشه میگه نه سنت که دست اصلا بسته بشه دست باید اصدال بشه خب جهل دو تا جهله این که فکر میکنه این سنته و این که سنت نمیدونه کجاستم مسئله دیگه است اینجا دو تا جهل با خودش جمع کرده این که فکر میکنه سنت دست اصدال دسته این که نمیدونه سنتم دست بسته این میش میگن چی؟ جهل مرکب جهل مركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه الرابع ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح منظور ظن اینجا گفته میشه علم نظري در خصوصا در بحث الحديث حدیث میشه علم نظري يعني غلبية زن ظن الراجح من و واحتمال احتمال مرجوح هذا که برخلاف اینم باشه زن راجح در قرآن اگر ما نصوص قرآن و سنت رو بخونیم نصوص قرآن و سنت زن به معانی مختلفی درش اومده شاید زن در قرآن بیاد به معنای یقین الذين يظنون انهم ملاق ربهم اینجا زن به معنای چیه؟ قطع یا به معنای زن غالب که اینجا هست ظن و هو ادراک شیء احتمال ضد مرجوح شاید هم زن در قرآن بیاد به معنای شک ان الظن لا یغنی من الحق شک این به معنای شک لا یغنی من الحق شيئا این به معنای شک این به معنای شک حالا هرچند که دوباره بحث تکرار میکنه شیخ رحمه الله وهم وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد الراجح میدونه قولش ضعیفه میگه سوال میپرسی حکم رفع سر نماز چیه در تکبیرات انتقال رفتن به رکوع بالا آمدن از رکوع حدیثش از صحیح بخاریه چه جواب میده شخصی که تعصب داره میگه حدیث از صحیح بخاریه میگه احتمال راجح بر صحت این قضیه هست ولی چون امام اعظم ولی چون امام اعظم دست بالا نبرده ما بالا نمیبریم اون امام اعظم فعلی که داده بر اساس مرجوح یا راجح بر اساس مرجوح چرا چون راجح دلیله چون راجح دلیل و اونم نفس صحیح بخاری این میشه چی وهم وهم و هو ادراک شیء احتمال ضد راجح شک و هو ادراک شیء احتمال ضد متساوی شک مثل ما بیان کردیم بحث فاتحه در نماز جهری بخونیم و نخونیم که روی شک گفتیم جواب دادیم قال اقسام العلم ينقسم یعنی العلم الى قسمين ضروري و نظري منظور از ضروری همون بحث تواتره بحث تواتر و بحث نظری بودن دلی بودن که مراتب داره برای خودش زن راجح داریم و زن مرجوح زن به معنای شد داریم زن به معنای زن غالب همونطور که در قرآن اومده انی ظننت انی ملاق ساوية يسمع معناه قد يقين قال فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء وأن النار حارة وأن محمدا رسول الله هيك علم ضروري دیگه نیاز باستدلال دليل بقول فقهاء معلوم به دین به ضروره چیز دیگه ضرورتا معلومه یعنی حکم نماز نماز فرض پنجگانه فرض یا فرض نیست فرض علم علمش علم ضروریه حالا یک شخصی بیاد بگه من ملزم به نماز نیستم خوندم خوندم نخوندم نخوندم کی گفته فرض بیاد وجوب نماز را انتوار بکنه یا وجوب یا بگیم حرمت یک چیز را حرمت خمر دیگه مشروب 4 درصدش جایزه کسی اگر این هر زد گفت چهار درصد یک درصد مشروب جایزه یک چیز ضروری از این کار کرده نکرده کل مسکر حرام این دیگه قطعی همه کس میدونه مشروب حرامه دیگه بگیم کسی نمیدونه دیگه نیست همه کس میدونه مشروب حرامه همه کس میدونه زنا حرامه اگر یک کسی اومد حلال کل یک چیزی از دین به ضروره دیگه در ردت باز میشه باب خروج از دین کار هرچند که شاید معذور باشه شیخ الاسلام تیمی رحمه الله میگه میگه معلوم به دین به ضروره نسبیه شاید در یک جای یه چیزی معلوم به دین به ضروره باشه جای دیگه نباشه مثلا الان کسانی که تو این مجلسن میدونن که ذبح به غیر خدا شرکه شرک اکبر ولی اون شخصی که در بیابونه در صحرا هست تو خیمه ها زندگی میکنه بادی نشینه آیا ذبح به غیر خدا براش ضروریه نه ضروری نیست پس ضروریت و عدم ضروریت به اعتبار اشخاص و به اعتبار جامعه تا جامعه دیگر متفاوته به اعتبار اشخاص متفاوته حتی در بحث صحت و ضعف حدیث یک حدیث نزد من به عنوانی که من درایت دارم مثلا بالفرض به روات حدیث درسته در معتب مالکه درسته در مسلم احمده ولی پیش من از احادیث بخاری قطعی تره چرا؟ اسناد کمتر کوتاهتر مثل روایت مالک از نافع از عبدالله بن عمر این سند بهش میگن سند طلایی خب این روایت در معتب مالک من که میدونم بین امام مالک و بین صحابی عبدالله ابن عمر نافع و اونم جز کبار تابعین یا اوسط تابعین خب این حدیث چه اعتبار پیدا میکنه نزد من علمش قطعیه ولی که پیش یک فقیه یا یک شخصی که تخصصش حدیث نیست دیگه فایده علم ضروری نداره پس ضروری به نسبت اشخاص و عالم و عالم دیگر و تجربه و تجربه دیگر یعنی شاید یک عالم ضرورتا بهش یک حکمی برسه ضرورتا به یک حکمی برسه و عالم دیگر نرسه مثل بحث نفاق آلبانی ضرورتا میگوید پوشیدن صورت به اعتبار ذاتش واجب نیست شاید به خاطر صد ذریعه واجب باشه ولی به اعتبار ذاتش واجب نیست یعنی ما دلیلی نسی نداریم بر وجوبش که اگر کسی صورتش رو مثلا بفرد نپوشون زنی صورتش نپوشون مرتکب حرام شده شیخ ابن عثیمین بن باز کفتویجری و مشایخ دیگر از علمای بزرگ امت اسلام میگن خیر حرام صورت زن بیرون باشه دستش بیرون باشه خب این وقتی که شیخ ابن عثیمین حکم میده یا بن باز حکم میده حکمش ضروری یا نظری دیگه حکمش ضروریه با توجه به نصوصی که ازش استنباط میکنه مثال میزنه برای علم ضروری كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء كل بذكر الجزء آتش گرمه ومحمد رسول الله في پیامبر خلاص والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الصلاة علم نظري ولی هرچند که علم متفاوته بازم نظري نظري كفتي بمعنى الشك شک میاد بحث الزن داشتیم ان الظن لا يغني من الحق شيئا از یه طرف معنای شک میاد از طرف به معنای زن راجح میاد حالا این نظر و استدلال ما چگونه بهش برسیم چون بر بحث خود نیت بحث خیلی مهمی هست آیا در هر فعلی نیت لازمه مثلا بالفرض بین فقها که اختلاف هست یک شخصی زنی را میبینه اون زن فکر میکنه زن خودشه توی خیابون میبینه میگه تو طلاقی فکر میکنه زنشه آیا اینجا طلاق واقع میشه نمیشه آیا اینجا نیت شرط هست یا نیست بین جمهور و بین احناف اینجا اختلاف حالا گفتم صورت مسئله گفتم ان بعدا شاید اصل در اونجا در جلوتر در بحث ترجیحات ان بیشتر باز بشه این مسئله این گفتم یعنی به اعتبار هر عالمی که فتوا میده فرق میکنه علوم نظری شاید به نسبت یک عالم تبدیل بشه به ضروری شاید نزد یک عالمی زن راجح و به نسبت عالم دیگر زنی مرجوح و باشه چهارمین مطلب از این کتاب الکلام قال المؤلف رحمه الله تعریفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى لفظی که گذاشته شده به یک معنای چراغ موبايل موبایل لیوان یک لفظی که گذاشته شده به خاطر یک معنای خاصی به این میگن لیوان ديبار این نمیگن دیوار معنای خاصی داره لیوان و اصطلاحا اللفظ المفید مثل الله ربنا و محمد نبینا لفظ مفید تقریبا فرق خیلی نداره با معنای لغویش لفظی که مفید و یک معنای داشته باشه لفظ مفید مثل, مثل الله ربنا محمد نبینا و اقل ما يتألف منه الكلام اسمان او فعل و اسم بحث کلام کلام گفتیم لفظی مفید شاید دو کلمه باشه این دو تا کلمه شاید دو تا اسم باشه شاید فعل باشه و اسم مثال اول محمد رسول الله دو تا اسم و مثال الثانی اسم فعل و اسم استقام محمد حالا چرا در به اصول فقه ما انواع کلام میخونیم اینجا یک جمله هست دو جمله هست پنج دقیقه بکنید نتیجهش میاد اونهایی که تأثیری علم اصول فقه نمیخونن در خیلی از لغزش ها و اشتباهات میفتن که ما میخوام این چاله ها را بفهمیم چالش ها را بفهمیم که درش نیفتیم و هی اللفظ الموضوع لمعنى مفرد قال استقام محمد واحد الكلام كلمة واحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد واحد الكلام كلمة كلام یکیش میشه کلمه لفظ اون کلمه چیه لفظی که برای یک معنا گفتیم لیوان گذاشته شده لمعنى مفرد وهي إما اسم أو فعل أو حرف حالا اسم جيه الله این بحث لغویه این شخص چقدر بگه چه رفتی داره به اصول فقه حالا گفتم مثالش فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن اسم دلالت معنایی بنفس القدس خودش داشته باشه بدونی که زمان بده سه قال الاول ما يفيد العموم كالاسماء الموصوله اسم اسمایی که اسمای موصول که دلالت بر عموم میده مثلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل عام ومن يتوكل على الله فهو حسبه يا ولله ول لله ما في السماوات والارض الا يقال والذي والتي اسمای موصول بیاد دلالت بر عموم میده حالا ان شاء الله بحث عام که اومد چه فرق بین عام و مطلق هست اونجا لا بحثش میاد و چگونه و یا چه حکمی میده عام و چه حکمی میده مطلق خیلی بحث مهمی هست که انشاءالله بعدا در بحث عموم میخونیم الثانی ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات مثلا القرآن در قران فاذبحوا بقرة يعني یعنی شيء يعني یعنی ای بقرة فاذبحوا بقرة نكرة در سياق إثبات يعني هر نوعي هر نوعي اگر گفت اگر گفتی بود فذبحوا البقرات او البقره دیگه جو محرف شد دیگه درسته یک بقره هست یک بقره خاصی اگر جمع اومده بود دیگه همه بقره شاملش میشد اگر با تعریف اومده بود حالا این فروقش ان خصوصا بحث خود شیخ ان مفصلا درباره عام و مطلق صحبت میکنه که اونجا انشالله بحثش کنیم که این بحث خیلی مهمی هست که متاسفانه جهل خیلی ها نسبت به این قضیه سبب میشه که حق را اشتباه برداشت بکنن حق را اشتباه برداشت بکنن شما مثالم زدیم در بحث شر حدیث معاذ اگه یادتون هست صبح مثال زدیم نکره در سیاق اثبات فرق میکنه نکره در سیاق عقل در سیاق نفس فرق میکنه نکره در سیاق نف چیه دلالتش عام دلالتش عام دو تا انواع شکل در در در, بر میگیره ولی اینجا نه یک نوعه نکره در سیاق اثبات فرق میکنه با نکره در سیاق عام پس اسمها با هم دیگه فرق میکنن ما یفید الخصوص کالعلام اسم مکه عمر ما درس قبلی سبق لسان بودی که از سوال پرسید گفت که از آن دوم را عثمان بود یا آمد گفتم عثمان بود سر کلاس گفتی که آمد گفتم سبق لسان دیگه خسته که آدم میشه شاید یه چیزی دیگه تو ذهن آدمه ولی خب لفظ دیگه از زبان آدم بیرون میاد خب پس اینا خصوص میدن الفاظ مثلا وقتی خدا گفت الله علی الناس حج البیت کربلا حج البیت کجاست مکه درسته دلالتش خاصه یا عامه دلالتش خاصه ولی یعنی خب اگر باطنی بود طرف طاحت منحرف میکرد و میگفت که کی گفته حج فقط خونه خداست میشه جای دیگه رفت میشه کربلا هم رفت میشه سید زینب هم رفت فلان هم رفت حج که فقط اون نیست بازی کردن در طول تاریخ فکر نکنید کسانی نبودن که این نصوص قرآن را تحریف بکنن باطنی ها معروفن در این قضیه ولی ما این چیزها رو باید بکنیم که کسی فریبمون نده گولمون نده گول نخورید و وإن قواعدش میکنیم کسی همون نداره اینا صحابه بالفطره میدونیسن ولی ما متاسفانه نسبت بهش جاهلی قال با والفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاث ما دل على معنى في نفسه در نفس خودش ذهب يأتي اینا همه یک معنایی داره و اشعر به هیئته به احد الازمنه و با سیغهی که میاد اون فعل دلالت میده یا بر ماضی یا بر آینده و یا بر حال درسته؟ الثلاثه و هو اما ماض کفهمه فهمه الان فهمه؟ قبلا فهمه گذشته او مضارع فيفهم او امر افهمه والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له افعال مطلقه عام يعني یعنی چی؟ یعنی استقراق تمامی زمانها رو نداره یعنی برای تمامی زمانها نیست انشاءالله مثالش خواهد قال جیم والحرف ما دل على معنى في غيره خودش به تنهایی حرف معنا نداره نیاز به کلمه دیگه داره یعنی باید مثلا اسمی بعدش بیاد خودش به تنهایی معنا مثل باب ان به تنهایی معنا داره نداره نیازی به یک جمله یا یک کلمه یک کلمه بعد از خودش داره تا معنا داشته باشه و منه و تاتی عاطفه فتفید اشتراک المتعاطفين فی الحكم واضح چقدر ما مشکلات اعتقادی داشتیم 1300 سال تا الان به خاطر باب عطف تا الان داریم به خاطر باب یک کلمه یک کلمه باب باب یک حرف بس خیلی مشکلات توش داریم خیلی مشکلات کلمه باب داریم باب اشتراک دو تا متعاطف معطوف علیه معطوف درسته ولا تقبل الترتيب ترتیب واجب نیست بین باب ولا تنافیه الا بدلیل و منافات هم نداره شاید مرتب باشه شاید مرتب نباشه مثلا لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم تا اینکه خدا میگه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام بعد دیگر احکام مثلا به فرض اول خدا میگه روزه بگیرید بعد میگه مثلا به فرض اگر روزه نتونستید بگیرید 10 تا مسکین غذا بدید خب الان اینجا این واو ها مثلا به ترتیب میاد دلالت بر ترتیب میده نمیده شیخ اینجا اشاره میکنه میگه شاید اقتضای ترتیب داشته باشه و شاید هم نداشته باشه باید بیا نگاه بکنیم به قرائنی که مسوا و فا هر دوتا شاید ترین اطلاعات بر باشه یا نباشه من یک مثال میزنم تا یک قضیه روشن بشه یک قضیه اعتقادی مثال میزنم یک قضیه فقهی بین اهل سنت و بین مرجعه در فرمودی خداوند الذين آمنوا و عمل الصالحات یک شخص نزد امام شافعی اومد از مرجعه کسانی که میگن عمل جز ایمان نیست گفت که الذين امنوا وعملوا الصالحات باب عطفه پس در نتیجه معطوف عليه یه چیز دیگه است معطوف چیز دیگه است عمل الصالحات عمل جز ایمان نیست عمل یه چیزی است ایمان یه چیز دیگه است امام شافعی رحمه الله در اینو میگه میگه یعنی واو همیشه همیتوریه یعنی همیشه دلالت بر این میده که معطوف یه چیز غیر معطوف علیه چیز دیگه است گفت بله گفت رب المشرقین و رب المغربین دو تا رب المشرقین و رب المغربین دو تا خداست گفت پس تو اعتقاد داری دو خدا وجوده گفت نه من اعتقاد ندارم گفت پس چطور گفتی که باب همیشه دلالت بده بر که معطوف علیه یه چیزی هست و معطوف یه چیز دیگه پس باب احتمالات باب در علم بلاغت چهار احتمال داره شاید یه چیزی جزئی از چیز دیگه باشه که هیچ وقت دلالت بر تغایر نمیده مثل فرموده خدا و علی الصلوات والصلاه الوسطى صلاه الوسطى چیه جزئی است سلامات تغییر نداره پس شاید جز باشه شاید خودش باشه فرق میکنه فرق میکنه بر بستگی به سیاق داره چطور الان ما میتونیم تشخیص بدیم که این باب برای چی اومده این باب برای چی اومده چطور میتونیم تشخیص بدیم مثلا کلو من ثمره اذا اثمر و آتو حقه یوم حصاده آتو حقه زکات واجبه کلو من ثمره کلو لفظ امره دلالت بر وجوبه خیر دلالت بر وجوب نیست چرا بر وجوب نیست خودت گفتیم اصل در خوردن اباحه اصل در خوردن اباحه کلو بخورید الان اگر ما این باب رو حذف بکنیم و آتو حقه رو حذف بکنیم بگیم کلو من ثمره به تنهایی معنی معنا داره نداره داره و آتو حقه هم به تنهایی معنا داره پس اینجا میشه گفت که اینجا این یه چیزی هست یه چیزی دیگه هست دراز بر تغایر داره یک حالت مثل خلق السماوات والارض ارض یه چیزی دیگه هست آسمان ها یه چیز دیگره یا با قرینه شرعی یا عقلی فهمیده میشه که این دوتا یکی نیستن ولی که همیشه گفتم دلالت بر تغایر نمیدن مثلا اونهایی که موسیقی رو حلال میشمارن مثل قرضاوی مثلا استدلال میکنه به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم در صحیح بخاری یستحلون الحرا والحریره والمعازف میگه وا دلالت اقتران دلالت اقتران ضعیفه دلالت اقتران ضعیفه در نتیجه فقط چی یستحلون الحر حر چیه زنا فقط این زنا حرامه ولی که دیگه ما بقیش حلاله يستحلون الحرة والحريرة والخمرة والمعازف حکم يستحلون فقط بابری برمیگرده حالا چگونه جواب بدي اگه بحث باب یک کلمه است نه شخص با ذهن ما داره بازی میکنه یک معنای قطعی که چهار مذهب امام امام ابو حنیفه در رأس و امام مالک و امام شافعی و احمد بن حنبل استدلال میکنم این احادیث که در صحیح بخاری هم هست بر تحریم موسیقی آقایان مثل ابن حد در قرن پنجم ولی هرچند که ابن حد از لحاظ اسناد را میگه نه لازم است، ولی بی سوادانی که هیچ درایتی به نسبت نگی هیچ درایتی جهلشون بگم مرکبه دیگه جهلشون که ساده نیست جهل مرکبه آقایانی که الان کتاب بنویسن جهلشون مرکبه فکر میکنن که اینجا باب دلالت بر تغایر میده این یه چیز دیگه هست این یه چیز دیگه در صورت که در علم بلاغه در علم لغت اینطوری نیست ما گفتیم در آیه قبلی و کلو من ثمره کلو من ثمره و آتو گفتیم اگر جمله به تنهایی معنا داد باب تغایره ولی که اگر جمله مستقل نتونیم بکنیم یستحلون الحر حذف بکن شما آیا به تنهایی الحرير والخمر والمعادث معنا میده؟ معنا نمیده پس این یستحلون الحر والحرير اینو همه عطف معطوف بر معطوف علیه همه یستحلون الحر بحث بحث لغوی خیلی دقیقه که اگر کسی این مطلب رو ندونه گفتم یعنی شاید گفت یک شخص بگه چه ربطی داره ما بدونیم این حرف این اسمه رب داشت نداشت رب داره در استنباط حکم استنباط حکم اونها براشون این قضیه گفتم بدیهی بوده 1400 400 سال براشون بدیهیه ولی بله آقایان مثل یوسف جده میاد کتاب این قد که بله به فرض اینم صحیح ولی مدش قطعی نیست پیش شما شمایی که جهلش ما مرکبه بله ولی که پیش علمای قدیم 1400 سال از اون وقت تا الان این مسئله اینطوری بوده و اینم شواهدش و اینم فهم لغت عرب قال ثانیا الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب اكبر اینه اگر فا بیاد فا عطف بیاد دلالت بر ترتیب میده در نصوص شرعی فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يجد كفر قسم أقل شيء إطعام عشرة مساكين فمن لم يجد قالوا نديني نداشتي فاضلات بر چی میده ترتیب یعنی يعني اول باید ده تا غزا بدي بدی قسم بعد از اون اگر نداشتی سه روزه میگیری مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفید التعليل تعلیل شاید اون فا سببی باشه و علت را نشون بده برامون تو جمله یعنی ترتیب رو نداشته باشه فقط فقط علت باشه ثالثا اللام الجاره ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون لام ليعبدون چه لام تعليل لام تعليل شاید به معنای تملیک تملیک بیاد و شاید به معنای اباحه بیاد حالا مثالاش بعدا شاید بیاد در ضمن همین بحث انواع لام جاره على الجاره وعلى الذين يطيقونه وعلى وعليهم دلالت بر چی میده وجوب تلات بر وجوب میده على الجر ولها معان منها الوجوب هرچند شاید معنی غیر وجوب هم قال اقسام الكلام ينقسم الكلام باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى قسمين خبر وانشاء باعتبار اینکه شاید این خبر صادق باشه یا دروغ باشه درست باشه یا غلط باشه بدو دو قسمت تقسیم میشه یا خبره یا انشاء الا خبر چیه انشاء چیه قال فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذلك بذات خود اون چیز خبری که بهمون نقل میشه شاید بگیم دروغه شاید بگیم درسته فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن في ذلك لأنه لا يمكن في ذلك فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب یعنی احتمال نیست در قضیه انشا مثل خبر مثلا بالفرض خدا میگه و اتو حقا انشا هست ازمون میخواد این کارو بکنید این خبر نیست خداوند از ما میخواد با مدلول انشاییش که اون کار رو انجام بدیم دیگه نمیتونیم بگیم این خبر درسته یا درست نیست زکات بدید میگیم خبر درست نادرست خیر در بحث خبر دیگه این مدلول بیاد احتمال داره درست باشه احتمال داره نادرست باشه فإنه قال ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب فخرج بقولنا یعنی انشاء خارج میشه اون چیزی که ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء لأنه لا يمكن في ذلك لا يمكن فيه ذلك عند الإنشاء احتمال این نیست که ما بگیم درست یا بگیم دروغ فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق لذاته ما گفتیم يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب احتمال داره بسش بکنیم دروغ يا دروس بذات خدش خودش بذات خدش الذي لا يحتمل الصدق او لا يحتمل الكذب يعني يك خبري بهمون بياد نبتوني بگیم دروغ نبتوني بگیم دروسه باعتبار المخبر به باعتبار ان شخصی كومده ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين احتمال داره درست بگه احتمال داره دروغ بگه من حيث الخبر قال باعتبار المخبر به باعتبار ان شخصی که به وذلك ان الخبر من حيث المخبر به ثلاثه اقسام الاول القدش من قضية ستقسمات تا من میشه این بحث تحریرات همش از الازادية ما لا يمكن وصفه بالكذب كخبر الله ورسوله الثابت عنه یعنی اون چیزی که قطعی ثابت شده از قرآن و سنت هیچ وقت وصف به دروغ نمیشه هیچ وقت نمیتونیم بگیم اخباری که خداوند قوم لوط قوم فرعون مثلا عبدالکریم سروش میاد درباره قصه موسی و فرعون میگوید این یک اسطوره افسانه است یک افسانه هست واقعیت نداره مثل های مادر بزرگان که تعریف میکردن برای بچه هاشون این تکذیب چیه خبر صادق و مصدوق این نقض چیه نقض چیز ضروری یا نظری ضروری نقص عليك احسن القصص درسته احسن القصص بهترین قصه های واقعی حقیقی وحی از خدا به ما وحینا الیک وحی از خداست بعد وحی خدا خبری که خدا داره میده بعد بیا بگیم احتمال دروغ درش هست این چیه نقض خود قرآن و کفر ما لا يمكن وصفه ثاني ما لا يمكن وصفه بالصدق چیزی که نمیتونیم بگیم خبر صادقیه مثل کل خبر عن المستحيل شرعا و عقلا خبری که مستحیل باشه هم از لحاظ شرعی و یا از لحاظ عقلی از لحاظ شرعی عقلی مثال اولیش از لحاظ شرعی که خبر مدعی رساله بعد النبی صلی الله مثل کسانی که اومدن بعد رسول الله صلی الله علیه و آله ادعای نبوت کردن مسلمه کذاب شک داریم در اینکه دروغو هست بدون شک دروغگو هست یا کسانی که الان در عصر حاضر اومدن مثل غلام میرزا احمد قادیانی در پاکستان و در هند شکی نداریم که نبوت انتهای یافته تمام شده والثاني كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين في عين واحدة في أو في آن واحدة في زمن واحد يعني یک چیز بس بکنیم هم استاده و هم در حال حرکت هم بگیم خورشید در حرکت بيكون هم بگیم خورشید استاده میشه نمیشه شرعا و عقلا عقلا نمیشه یک چیز با دو بگیم هم سفیده هم سیاه احتمال نداره یا سفیده یا سیاه چون دو تا چیز نقیزه با هم قال الثالث ما يمكن يعني محتمل ما يحتمل ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع الرجحان أو مع رجحان أو رجحان أحدهما كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه چیزی که احتمال بدیم به دروغ یا درست بودنش یا به دروغ بودنش یا مساوی مثلا شخصی میشناسیمش یا ترجیح بدین بر غلبه زن و یا اینکه تساوی احتمال داره درست باشه احتمال داره درست نباشه مثل یه شخصی اون خبر بده که فلان کس از راه رسیده قال الثالث ما يمكن ان قال الثاني اول خبر على الانشاء والانشاء ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب چیزی که احتمال نداره که ما بگیم دروغ یا درست ومنه الامر والنهي از انواع انشاء امر نهي خبر نيس امر نهي مثل اقیم الصلاه كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واعبدوا ولا تشركوا امر والنهي وقد يكون الكلام خبر إن خبر انشاء باعتبارين الكلام شاید احتمال داره خود کلام صحبت اون چیزی که بهمون نقل شده خبر انشاء باشه به دو اعتبار كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر مثلا يك شخصي ميكي من إني چیزو فروختم هم خبره هم انشاء شخص هم باعتبار ان اون چیزی که داره میگه کاری که انجام یافته داره خبر بهمون میده و به اعتبار ترتب العقد علیها انشاء به عنوان اینکه عقد صورت گرفته یعنی این بیع صحیحه چیه إنشاء وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس هذه مسألة مهمة طلبات خود الشيخ من جمع سؤال مزنة میگه شاید هم کلام بیاد به صورت خبر ولی مقصد از اون انشاء هست یعنی يعني خدا از اون خبر حکم میخواد برداشت بکنه مثل یستحلون خبر داره میده از آینده درسته مراد این از این خبر چیه حکم انشاء هست شاید یه چیز خبری باشه ولیکن برداشتش حکمه و شاید هم بالعکس مثال الاول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والمطلقات يتربصن فقوله يتربص بصورة الخبر مطلقات تربص مثلا یعنی مینشینن منتظر تا ستا تا را بگیم حیض یا می خبر دیگه درسته می نشینند آیا مقصود خبر یا مقصود انشاء یعنی باید بنشینند باید بنشینه دیگه اگر ازدواج کرد در این سه ماه حکم اون ازدواج چیه باطل فاسده والمراد بها الامر و فائده ذلك الفائده یعنی چرا خداوند اینجا به صورت خبر آورده فائده ذلك تاكيد فعل المأمور تأكيد فعل المأمور المأمور به حتى كأنه امر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور یعنی مثل اینکه واقعیت داره رخ میده و حقیقتا و بدون هیچ شک و تردیدی یعنی باید اینطوری باشه یعنی کسی جا نزنه این دیگه بدونید یعنی مسئله قطعیه به خاطر تأکید فکر نکنه که فقط تنها واجبه که اگر کرد گناهکار میشه نه اگر اگر انجام نداد و خلاف این اومد ازدواج کرد نه اینکه واجبی رو ترک کرده بلکه اون عقدش فاسده یعنی یک حکمی اضافه بر خودش میگیره حرمت فعل یه طرف فاسد بودنش طرف دیگر و مثال العکس قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد بها الخطأ وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا كفار گفتن به مؤمنین راه ما را بگیرید ما اعمال شما را بکنیم ما به عهده فقوله ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل أي ونحن نحمل يعني ما بيجيرين وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزل المفروض الملزم به أي تأكيد يعني مقصود تأكيد يعني مؤكدا ما جرایم شما رو به عهده میگیریم به معنی بازم به معنای تاکید یعنی اگر جابجا جا بشه بین انشاء و خبر و خبر و انشاء معنای تاکید رو به خودش خواهد گرفت حقیقت مجاز انشالله برای وقت بعدی رو موکول میکنیم تا اینکه انشالله همینطور کم کم بریم جلو و مطالب بقی رو بخونیم سبحانك الله بحمدك سبحان الله بحمدك صلى الله على محمد وعلى آله محمد